Continguts en xarxa. I know I should have been good. I never thought that I would. Double crossing, baby, cross my heart. Hola amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta cançó en què hem obert, Hausel i Can Get, eh, no la cantava un cantant professional, la cantava un actor que va treballar a aquesta faceta només circumstancialment. Estic parlant de l'actor Val Kilmer, eh, que ens ha deixat fa molt poc, concretament l'1 d'abril passat, a 65 anys. Avui dia morir a 65 anys, com sabeu, és morir jove. N'hi ha prou que pensem en actors molt més grans que continuen encara en actiu, com ara Clint Eastwood, amb 94 anys, Michael Caine, en té 91, Judy Dench en té 90, eh, Robert Redford i Vanessa Redgrave en tenen 88, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, eh, Morgan Freeman, Jane Fonda i Jack Nicholson en tenen 87. Bé, la vida s'ha allargat molt Eh, Val Kilmer no va tenir aquesta sort. Kilmer era californià, havia nascut a Los Angeles el 1959 i al llarg de la seva carrera va rodar gairebé 80 pel·lícules. Per ser exactes, en va rodar 78. Amb la sort que bona part de les que va fer, entre els anys 80 eh, i 90, van funcionar molt bé de públic i van recaptar un bon gravat de, de milions. Val Kilmer tenia un element a favor, que era el seu físic. Era molt atractiu i això, quan era jove, li donava molta visibilitat, fins al punt que, a diferència de la majoria d'actors que comencen fent papers molt petits, alguns sense ni tan sols apareixen als crèdits, Val Kilmer va irrompre en el cinema fent de protagonista. I, a més a més, ho va fer cantant, cantant el film Top Secret, on encarnava un cantant de rock and roll que, a l'època de la Guerra Freda, viatja a Alemanya de l'Est, enemiga de la música occidental, i, malgrat les peripècies polítiques que passa, torna boges a les noies quan canta justament la cançó que ara sentíem. Una altra cançó, una altra de les cançons que Val Kilmer canta en el mateix film, i eh, en aquest cas li canta directament a una noia, una noia sola, és un tema, és un tema clàssic del repertori d'Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight? Are you lonesome tonight? Is your kitchen a sight is your wardrobe all run down and bare? Is your lipstick all smeared? Are your stockings not sheer? Do they make your legs show off your hair? Do the tears on your pillow roll down as you turn? Do they short out the blanket and make the sheets burn? Is your heart filled with pain? Will you come back again? Shop at Macy's and love me tonight. Are You Lonesome Tonight, en la veu de Val Kilmer a la seva primera pel·lícula com a actor, Top Secret. Era el 1984 i Kilmer tenia 25 anys. De tota manera, Kilmer no va aparèixer com, a, com un bolet en el cinema. Ell ja tenia formació teatral eh, anterior. De fet, els productors de Top Secret el van escollir després d'haver-lo vist actuar a l'obra Slap Boys, al teatre, al costat de Sean Penn i Kevin Bacon. En teatre, eh, Val Kilmer va fer obres de, de Shakespeare com, com Enrics, Enric IV i Hamlet. A eh, Hamlet feia precisament a Hamlet. També va fer mm, en teatre Llàstima que sigui una puta, de John Ford, el dramaturg anglès, eh? no el John Ford director de cinema. Eh, el musical Els Deu Manaments, segons el llibret de Patrick Leonard i Mary Beth Derry, també va fer una versió teatral del carter sempre truca dues vegades, segons la novel·la de James M. Cain, portada al cinema, com sabeu, en diferents versions, però que bé, es presta molt al teatre, ja que la major part de la història transcorre en interiors. O també va fer en teatre Ciutadà Twain, sobre l'escriptor Mark Twain. Però, però bé, tornant al cinema, una altra pel·lícula en què Val Kilmer va, va cantar va ser At the Doors, dirigida per Oliver Stone. Aquí Kilmer tenia 32 anys i encarnava Jim Morrison, el líder dels Doors, que, com sabem, és un dels il·lustres morts que integren l'anomenat Club dels 27, un club de socis, tots vinculats a la música i morts a l'edat de 27 anys com per exemple Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, eh, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Aquesta és l'escena del film de Doors en què Val Kilmer canta una de les grans cançons del grup, Light My Fire. time you hesitate is time wallow in the mire China we can only lose And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Light My Fire dels Doors, cantada no per Jim Morrison, sinó per Val Kilmer. Per aconseguir aquest paper impressionant l'Oliver Stone, eh, Kilmer es va prendre de memòria un munt de cançons dels Doors i li va enviar un vídeo. En principi Stone, quan el va veure i el va escoltar, no va quedar gaire impressionat. Però quan va fer venir Kilmer a gravar cançons a l'estudi, l'opinió d'Oliver Stone va canviar. Kilmer tenia tantes ganes de fer el paper de Jim Morrison que es vestia com ell i sovintejava els mateixos llocs que ell. I la veritat és que cantant eh, limitava eh, molt bé, tant que els altres membres dels Doors van dir que els costava força distingir quina era la veu de Kilmer i quina era la veu de Jim Morrison. Pel que fa a altres pel·lícules, en rodava una darrere l'altra. Eh, Top Gun amb Tom Cruise, Extremadament perillós amb Kim Basinger, Batman Forever amb Nicole Kidman, Head, amb Robert De Niro i Al Pacino, L'illa del doctor Moró, amb Marlon Brando, o Alexandra, amb Colin Farrell. Aquí Farrell feia d'Alexandre el Gran i Kilmer feia del seu pare, Felip II de Macedònia. Aquest no va ser l'únic personatge real que va interpretar Kilmer. A part de Felip II de Macedònia i de Jim Morrison, també va fer, o va ser, Billy the Kid, segons un text de Gore Vidal. Uh, Elvis Presley, va fer de Elvis Presley a Amor a boca de canó va fer de Moisès els Deu Manaments, va fer del pintor holandès Willem de Koning a Pollock, va interpretar l'escriptor Mark Twain a Ciutadà Twain i el xèrif, el xèrif Wyatt Earp a La venjança de Wyatt Earp o el dentista alcohòlic Doc Holliday a Tombstone. Doc Holliday era amic de Wyatt Earp i van participar tots dos en el famós duel de Loc Corral del 26 d'octubre del 1881. En el terreny personal, Val Kilmer va estar casat 8 anys amb l'actriu Joan Whaley, que va conèixer en el rodatge de Willow, i a Hollywood era molt conegut pel seu mal caràcter. El director Joel Schumacher eh, va dir Val Kilmer és un individu infantil i impossible. I el director John Frankenheimer va dir que, eh, si fa no fa, va dir el mateix. No m'agrada Val Kilmer, no m'agrada la seva ètica de treball i no vull treballar amb ell mai més. El 2014, quan tenia 55 anys, es va quedar sense veu. El 2015 eh, li van detectar un tumor, que ell va negar, va dir que no, que no en tenia, i dos anys després, el 2017, contradient-se, va dir que havia superat el càncer de gola. Aquest càncer, però, li va comportar una traqueotomia i li van aplicar una caixa de veu elèctrica i així és com parlava. Però l'1 d'abril passat va morir d'una pneumònia a Los Angeles, a la ciutat on havia nascut, a l'edat de 65 anys. No tothom tenia mala opinió d'ell, però eh, Francis Ford Coppola va dir era una persona meravellosa en qui va ser un plaer treballar. El recordaré sempre. Doncs bé, per tancar aquest cinema a la xarxa que eh, li hem dedicat i que ha tingut rocases a les vies de so, l'escoltarem cantant una de les cançons de Tot Secret. Top Secret, la seva, la seva primera pel·lícula. La cançó es diu Spend This Night With Me, Passa aquesta nit amb mi i aquí Val Kilmer tenia tota la veu dels seus 25 anys. Fins la setmana vinent, amics. I can't believe it's true That I just met a girl like you never know how much I need you so. Come make my dreams come true. I'll give my love to you, baby, please. Baby, please, baby, please. Spend this night with me. I pray there'll come a day when by my side you'll stay and you will always be it's true to me. You set my heart on fire. It's burning with desire. Your touch, your lips, your soul. You make me lose control, baby, please. Baby, please, baby, please. Spend this night with me. I can't believe. in there we would be if you would the night with me. Darling, I'm here to say, I pray there'll come a day when by my side you will stay, and you, you will always be a love that's true to me. en xarxa.